أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كما جمعتنا في طاعتك نسألك أن تجمعنا مع حبيبك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru. Gospodaru, onako kako si nas na ovome Mubarek mjestu sabrao, molimo te da nas sabereš u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam u džennetu. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku, Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima ashabima i svima onima koji nastoje u svojim životima živjeti odano gospodaru i njemu vratiti ovaj emanet duše koji nam je on, koji nam je on od sebe darivao. Draga braćo i poštovane sestre, na početku, onako kako smo uobičajili, da priznajemo onima koji vrijede vrijednost njihov. Vi znate da stalno potenciramo pitanje da ako hoćeš da vrijediš, da istinski imaš vrijednost i kod gospodara najprije što je najvažnije, ali i kod ljudi, kod Božih stvorenja, onda ti moraš cijeniti one koji vrijede. Ne zna vrijednost onih koji vrijede osim onih oni koji vrijede. Ja vas zato molim da se sjetimo Fatihom ili dovom kako ko želi Buharić i čiju hadijsku zbirku čitamo. li da fatih Ja bih vas zamolio još malo naprijed da ne stoji na vratima. Sekunda, evo ja ću se još ući. Vas dvojica, što sam vas najviše uzurio na namazu, moram. Evo sad će se ako bude oslovno. Treba nisu bijesna, kuća nije tijesna, pogotovo ovo je Božja, nije Da. Kako vrijeme prolazi, mi se približavamo kraju poglavlja, kraju kitaba, koji nosi naslov Kitabula In, knjiga o znanju i mogu vam kazati da mi je ovaj da mi je teško što ćemo još malo pa još četiri su samo poglavlja ostala i završavam ovaj kitab jer vi znate da je znanje nešto o čemu najviše pokušavamo da govorimo ovo je 126. hadis mi smo u prosjeku uzmali po jedan hadis znači da imamo otprilike preko 120 druženja sa hadisom Resulullah sallallahu alaihi za iza nas i samo kad pomislim da smo svaki put najmanje desetak puta spomenuli Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam i da smo donijeli salavat, ako na Rasulullaha donese salavat jednom, jel, uzvišeni stvorite, na njega donese deset salavata. Tužan sam zato što smatram da je suštinska stvar u životu vjernika i njegov prvi korak na put prema gospodaru jeste znanje. Kako se pokajati ako ne znaš da je ono što si učinio grije? I znate da ono znanje o kojem najviše govorimo jeste znanje upravo stvrte. Ono čime sebe podsjećamo na njegove darove nama i podsjećamo sebi na odgovornost da se prema tim darovima odnosimo na primjeren način. Allahovi nimeti, Allahove blagodati kojima nas je on obasuo su brojnije nego da ih možemo spoznati. I zato uvijek molimo dragog gospodara da ih spoznamo kroz njihovo trajanje da ne dođe dan da smo blagodat spoznali samo zato što smo samo zato što smo izgubili. Poglavlje je 48. Kitabula im ima 53 poglavlja. Dakle, ostala su nam još neka četiri otprilike četiri poglavlja da, da prođemo. Ja ću zato malo usporti, ja ću po hadis, pa, pa ćemo po poglavlje na dva, pa ćemo se podsjetiti vratiti na neke hadise koje smo da uživamo, jer kako je Rasulullah s.a.v. govorio Hazreti beju Ubej je lijepo učio Kur'an. Kaže, te Ubej, uči mi Kur'an. Kaže, Hazreti Ubej, kaže, Božji poslaniće, zar da ja tebi učim, a tebi se objavlji. Kaže, Resulullah s.a.v. dok su Ubeju suze kapale niz obraze, njemu, to je počast. Da on Resulullah uči. I kaže, ja volim da slušam od drugoga. I tako isto ja ću vas sljedeći put pitati, hajde čijem hadis koji ti je najviše ostao u pamći, Dakle, da ne izađemo iz kitabula Naravno, moramo ići dalje. Takav je dunjalko. Babu men tereke badal ihtijar badal ihtibar mehafete en jaksure fehme badi nasi anhu fe jakao fija Ovo je poglavlje koje imam Buharija naslovio da ima ljudi koji danas ozbiljno čitaju hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam mogli bi zaista doktorsku disertaciju na ovu temu onaj, napisati. Pogledajte naslov, kaj je poglavlje ko ostavi obavještenje o nečem i straha da ljudi neće biti u stanju da to razumiju. Pa će onda upasti ono što je teže od toga. Ponovit ću opet. Kaže, onaj koji ne obavijesti o nečemu i straha da ljudi to neće razumjeti, pa će onda upasti ono što je gore od toga. Banalan primjer. Razgovaraš sa nekim koji je friško počeo se interesovati za vjeru. Ako uđeš sa njim u neke detalje koji su njemu ili njoj teški za razumjeti, možeš ti biti sebe da on ili ona se udali od islama. I zato, vi znate, kad je Hazretija išao psivala shabe, najbolju generaciju, najčestitiju generaciju, kaže da je odmah gospoda rekao, nemojte piti alkohol i nemojte zinalog činiti, niko ne bi Mohameda slijedio, sallallahu alaihi A oni su najbolja generacija. Ovo poglavlje je, da, da kažem, smjernica u poučavanju. Kada razgovaraš sa nekim, nastoj da, da ga obavijestiš o onim ključnim stvarima kod koga provrije vjera u srcu kod koga je vjera u dragog Boga jaka nema on dileme jel treba klenjati ili ne treba jel odmah to je moja obaveza prema stvrte ako vjera nije jaka hiljadu zašto pa mu ti pokušaš dati hiljadu zato i utopiš se zajedno sa njim jer ne može koliko god njega njegove strasti navodim hiljadu razloga zašto nešto ne. Hadisi kuci, zapamtite ga ako možete. Kada je gospodar stvorio džennet, rekao je Džibrilu, uđi u džennet Džibrila. Pa reci mi šta misliš? Kaže, kada je Džibril, melek, povjerljivi, vidio džennet, kaže, gospodaru, niko neće čut za džennet, a da neće raditi sve da uđe u džennet. Kaže, Džibril se vratio, onda je gospodar dao da džennet prekriju teškoće. Ono što nefsu, što protivno, valja ustati na sabah. Ipak to iziskuje, nije puno tereta, ali ipak ima, jel da, ima neke odgovornosti. Kaže, kada se vratio, onaj, kaže, Džibrile, otiđi i vidi sada džennet. Kaže, gospodar strah me da ću pronaći ikoga ko će biti spreman da da podnese teret da bi ušao u džennet. Kaže, hajde sad otiđi vidi vatru, džennet. Subhanallah, ovo sve govorim zato što onaj ko hoće da pravilno razumije vjeru, mora znati da vjera živi sa ljudima, među ljudima i preko ljudi. Ona nije u oblaci. Nije to nešto što se ne može spustiti na zemlju među ljudi. Kada je Melek Džibril vidio džehennem, vidio strahote džehennema, rekao gospodaru, tvoje mi veličini, niko neće čuti za džehennem, a da neće uraditi sve što može samo da ne ide tamo. Onda je gospodar prekrio džehennem prohtjevima, čeifovima, Čuvaj se čeif. Čeif 90 su vrata. I 99 su vrata da možeš svome čeifu god na dozvoljen način. Ali su jedna koja je haram. Kaže, gospodar je prekrio džehennem ljudskim čeifovima. Onda je Džibril, alihi salam, došao kod gospodara rekao, veličine mi tvoje gospodaru, strah me da niko neće. Da niko neće toliko jak biti da se oduprije svojim protivima jer meleki znaju znaju naše slabosti ono što je u ovom poglavlju bitno jeste jedan princip koji ćemo pokušati da razumijemo zajedno ali pokušati da razumijemo kako bi ga zaista živjeli u svojim životima kaže ovaj hadis hadesena Ubejdullah ibn Musa an Israila nebi Ishaq an ni prenio nam je Ubejdullah ibn Musa od Israila od Ebu Ishaka od Esveda jednog od tabina. Kala li je Ibnu Zubeir. Rekao mi je Ibnu Zubeir, sin Zubeiro. Ovaj Zubeir je vama poznat, to je onaj konjanik, vitez Rasulullah sallallahu alaihi sallam, Zubeir ibn Awam, koje kada bi Rasulullah poslao, kaže šalje vam jednu koji vrijedi ko hiljad. Možeš misliti kakav insan Subhanallah. Danas dam je da vrijedim jedan koliko vrijedi jedan. Jel da? da mi je da vrijedim jedan koliko vrijedi jedan. A subhanallah, neko vrijedi 5%, neko 15%, neko 55%, neko 95%. Ali malo oni koji vrijede jedan za jedan bar. Jer kažu odgojiti jednoga insana lakše je iskopati bunar iglom nego odgojiti jednog insana. A odgojiti jednog insana koji će odgajati druge ljude lakše je, kaže, deset bunara s tom jednom iglom iskopati. Jer ako vi iz ovog mesčida ponesete sa sobom žar da vi utječete na druge ljude, onda smo tek ispunili svoj, svoj cilj. Jer ne mogu, svako od nas ima svoje relacije. Danas smo mi, tu vam stalno govorim, kada bi se sabrao broj ljudi s koji smo mi vidjeli, napunili bi ne carevu nego kralja Fahda Džangi. Broj ljudi s kojima smo se mi danas sreli. Zbog toga odgojiti jednog insana. Ova Ibn Zubeir, ja svaki put ga spominjem, po dobro, on je prvo dijete koje se rodilo nakon hijđre Rasulullah sallallahu alaihi sallam iz Mekke u Medinu. Njemu je Rasulullah sallallahu alaihi sallam smekšao u hurmu kako bi to dijete. Vi znate da je od tahnik se naziva to. Kada se tek beba rodi, pošto je hurma zasićena pogotovo ovim prirodnim šećerima. Smekša se hurma i da se bebi da malo okusi. Zašto? Zato što joj neće naškoditi, a jačaju organizam i imunitet sve. I Resulullah je tom Abdullahu ibn Zubeiru to uradi. I on je bio razapit u toj istoj meki iz kojeg su Resulullah istirali od strane emevijskih vladara. Jer je bio po mišljenju gotovo svih učenjaka. On je bio, kaže, peti pravedni halifa nakon Ebu Bekra, Omera, Osmana i Ali. Jer su Emevije njega napale, a on je bio emir, zapovjednik meki Kaže, nakon što su ga ubili, razapijeli su ga u meki I njegova majka Esma, radijallahu anha, ona je sestra Hazretija Iše, kćerka Ebu Bekra. Znači on je unuk Hazreti Ebu Bekra. Jedan detalj, kako bi volio da mi odgajamo svoju djecu, to govorim i sebi i govorim i vam. Ovaj Abdullah ibn Zuber jedne prilike ide, ide Hazreti Omer, a oni se djeca se igraju. Abdullah ibn Zubeir dijete bi onaj u to vrijeme. I kaže, sva djeca pobjegla jedino Abdullah ibn Zubeir ostao na putu, na sred putu. Kaže njemu Omer, radijallahu onu halifa tada, kaže ti si ostao, svi su pobjegli, kaže što ti nisi pobjegao? Slušajte odgoja Resulullah sallallahu alaihi Kaže Omere, tebi se boji samo onaj ko loše radi. Ja nisam ništa loše uradio, igro. se. A kaže Omere, put je dovoljno širok, pa možeš ili s desne ili s lijeve strane proći. Mi danas učimo kad je neko imućan, kad je neko na vlast, mi svojim ponašanjem prema njemu, umjesto da to bude jedno poštovanje uz dostojanstvo, mi učimo da kičmu pred njim lomim. Ja nekada kažem vam da Allaha molim onako kako nekad molim ljude kad mi treba nešto da završi. Tako mi gospodara bio bi od onih je dova primljena. Ono slomljeno, znam, bil mogu, pa jel ti problem. Nekada policajac zaustavi. Ne moli ga, plać, šta, neću da dam to. Kaže ovaj budala, kaži ti, hajde. Vjerujte, nemoj, nemoj da šta danas onaj, sa u autu i zaustavljamo, mi se zaustavljamo kod policije da mi nije nešto pita. Kaže, ja nikad nisam vidio da neko policajca pita nešto. Proto pa su nego da budu u službi građana. Pitam ga gdje je ta mahala, gdje Pazite, toliko se neki stil, jel, onaj, neki, neko lomljenje duha. Ne smijemo lomiti duh. Pazite, ova Abdullah ibn Zubair, neslomljivog duha. Kaže, on nam prenosi ovaj hadis. Kaže, kada su ga razapili u Mek i ga, sedmicama je on što je razapit. I kaže, njegova majka Hazreti Esma nije vidjela to jer je bila obnevidila pred kraj života. I nije htjela da traži, zamislite kad bi kćerka Ebu Bekra rekla namjesnicima da ga spustite sina, da ga barem ukopam. Nije htjela da traži da ga spuste dole jedne prilike nakon sedmica i sedmica, kaže, prošla je uzdavno i rekla, ja mislim da je vrijeme da ovaj konjanik sjaši. I kaže, ove katile, ubice je bilo stid, te njene rečenice. Jer je to bio velika Spustili su ga, klanjali mu džanazu i ukopali. On nam prenosi ovaj, ovaj hadis. tu tu silu i lejke kesira. Ovaj esot pita Ibn Zubeira, ti se družio sa hazretje Išom koja je tvoja tetka. Znači ulazio kod nje ko mamina mu sestra. Čak Hazretja Iša imala nadimak Umu Abdullah. Zašto? Iako nije sama rodila. Umu Abdullah pa Abdullahu ibn Zuberu koji je dijete njene, njene sestre. Kaže, fema, hadde, fema fil kabe. Šta ti je Hazretija Iša govorila o kabe? Pultu, kaže Abdullah ibn Zuberu. Kale nebiju sallallahu alaihi wasallam. Rekao je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam. Ja Aisha. O Aisha, leula qavmuke hadithun ahduhu, kao lebnu Zubeir bi kufr, kaže o Aisha, da tvoj narod, stanovnici neki, nisu svježe primili islam i ostavili kufr. Lene kattu kabe, ja bi srušio kabe, Feđaltu leha babin, pa bi dao da imaju dva, dvoja vrata. Babun jedhulu nas, wa babun jahruđun. Jedna vrata na koje bi ljudi ulazili, na druga na koja bi izlazili. Onako kako je bilo vrijeme koga Ibrahima alaih salam. ibn Zubair. Pa je Ibn Zubair kada je bio namjesnik Mekke, to i uradio. Sada, ovaj hadis Rasulullah, ja ću ga samo ponoviti na bosanskom da vam bude. Ibn Zubaira pita jedan od njegovih ahbaba. Stalno si bio sa svojom tetkom Hazretija išao. Je li ti ona nešto pričala o Kabi? Jeste? Kaže vjerovjesnik sallallahu ve sellem: o Iša, da tvoj narod nije tek islam primio, tek kufr, nevjerstvo ostavio, ja bih Kabu srušio. I napravio bi kakva je bila. Ima jedna vrata na koja bi ljudi ulazili, na druga da izlaze onako kakva je bilo vrijeme Ibrahima salam A e sada ovaj hadis može nam dosta reći najprije o porodičnim odnosima. Kome je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ovu priču ispričao nijednom od ashaba nego svojoj Hanumi Hazreti Ne Nemoj misliti da će tvoja komunikacija biti bolja sa bilo kim ima tvoga bračnoga druga. U trenutku kada misliš da tebe je drugarca tvoja više voli nego tvoj muž, imaš problem u glavi. Isto tako, tvoj aba, koliko god da priča sa njim, ti, suština tvoga, tvoje misije na ovom svijetu, od trenutka ženitbe i udaje sa tvojim bračnim drugom. I ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam nas uči, razgovaraj, ovo je jedna od najbitnijih stvari, čovječa Kaaba koja je da kažem, kad je čovjek pogleda, veličanstvena je, prelijepa je, divna je, ali je čast vjernika veći od nje. Subhanallah, on sa svojom hanumom, Rasulullah sallallahu razgovara o tako bitnoj stvari. Zbog toga, nemojte dozvoliti da komunikacija između muža i ženi ikada bude svoju intimu čuvajte, njegujte i znaj ako se možeš Hanumi svojoj povjeriti i ako se Hanuma može svome mužu povjeriti to je odmah, to su vrata salameta to su vrata spasa to su vrata stabilni bračni veze čiji mora muž od žene nešto kriti ili žena od muža imaju problem imaju problem zašto? jer onda nema one osobine koja je najbitnija nema povjerenja a Resulullah sallallahu alaihi sallam je najprije el, el amin. Ako ja moram svojoj hanumi lagati gdje sam bio, ili ako ona mora meni izvrdat šta je uradila, onda navikavamo jedno drugo na neiskren odnos. Prva stvar koju nas uči ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi sallam jeste da ne zanemarimo one koji su nam bliski. Nemojte zanemariti oni koji nisu oženjeni i one koji nisu udaki razvijajte svoj odnos sa svojim roditeljima. Nemojte da shvatite koliko vrijedi kad ti babo dadne savjet, tek onda kad babi više nema. Kad možeš otići samo na mezar, proučiti dovu babi i reći gospodaru smiluj se onako kako se on meni smilovo. Kako je radio da, da mene i odhrani i porodcu naš. Zašto trebam shvatiti veličinu roditelja tek kada izgubim roditelja? Oni koji među vama su možda već izgubili oca ili majku, znaju kako, koji je to teret. Nemoj dozvoliti. Ako je gospoda rekao da nakon prava njegovog nad nama, najveće pravo nad nama koji ima, roditelji naši, u odnosu kad imamo brak, najveći hak nad Hanumom ima njen muž, nije više njen otac. Ali najveći hak nad samom ima njegova porodica. Nakon roditelja, nakon gospodara, na prvom mjestu gospodar, roditelj, zatim njegova porodica, on mora za njih brinuti. On mora za njih brinuti. I zato je onaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi najbolji od vas, oni koji su najbolji prema porodcama. Jer s porodicom si stalno. na tvoga vremena je s I kad nisi sa njima, ti si sa njima. Ima jedan detalj tu kada govorimo o tom najveća bitka koju mislim da ćemo mi morati iznijeti u sljedećim ne, ne godinama, vjerujte u sljedećim desetljećima, sljedećim 20-30 godina, jeste to što će naše porodice biti na udaru. Najviše na udaru zbog onoga što je u ljudskim srcima i zbog nedostatka onoga što bi trebalo biti u ljudskim pameti Kaže Rasulullah sallallahu alaihi čuvaj se onoga što je Allah zabranio, bit ćeš najpobožniji. Budi zadovoljan. Ovo je, ovo je savjet supružnicima Budi zadovoljan s onim što ti je Allah dao. Bićeš najmučniji čovjek. Jer nećeš gledati onoga koji ima više nego ćeš biti zadovoljan. I danas jedan od, ima čovjek priča, kaže, odveo sam Hanumu jedan luksuzan hotel, mi smo, kaže, skromni. Nemam ja velika primanja, živimo, imamo više djece. Živimo skromno, alhamdulillah, živimo da nam niko ne treba pružiti da nas pomogne. Odveo sam Hanumu samo jedno, na svadbu u luksuzan hotel. I to je bio sebe što smo se mi nakon šest mjeseci razvali. Samo zato što je sa njom ušao tu. Ubacio je šeitana da ima nešto bolje. Nije bolje ispalo ni njoj, nije ispalo bolje ni njemu, a pogotovo nije ispalo toj dječici. Suštinska stvar jeste sačuvati porodicu. Jer ako sačuvaš porodicu, onda možeš sačuvati mahal. Ako sačuvaš mahal, onda možeš sačuvati čaršiju. Ako sačuvaš čaršiju, onda možeš sačuvati državu. Ako nema tog nukleusa, sve se raspada. Kaže, boj se onoga što je Allah zabranio. Čuvaj se onoga, udaj se od onoga što je Allah zabranio. Bićeš najpobožniji. Drugo, budi zadovoljan s onim što ti Allah dao. Bićeš šta? Najmučniji Pa subhanallah, milijarde ljudi žive slabije od tebe, a ti gledaš one milione koji možda žive bolje od tebe. Subhanallah. Kako se igra šeitan? Sa našim, sa našim prohtjevem. Treća stvar, kaže Resulullah, počasti svoga komšiju, bit ćeš mumin, bit ćeš vjernik. I kaže, želi ljudima od dobra ono što želiš sebi, bit ćeš musliman. Četiri stvari. Vasijet Resulullah. Prvi, čuvaj se onoga što je zabranjeno. Drugi, budi zadovoljan s onim što ti Allah dao. Treći, prema svom komšiju se odnosi. Čestito, onda si mumin. Želi ljudima, pazi, želi ljudima islam čovjek. Želi ljudima, ne moraš ti izvati islam, ja želim da vjeruješ u Boga i njegove poslanike, kaže vjerujem, e to se zove muslima. Nekada ljude imena, sjedio sam sa, sa nekoliko nemuslimana, njih imena spriječavaju mumin, muslima, ja kažem mumin je onaj ko vjeruje u dragu, to je sadržaj. Mumin je ime za taj sadržaj. Ja ako ne vjerujem u Boga, ne vjerujem u poslanike, ne vjerujem u sudnji dan, ne vjerujem u proživljenje, pa ja nisam mumin, ja mogu se bucati i govoriti ja sam mumin. Imate nekad, ljudi sa džume izlazi, kaže čovjek, čovjek ko sad džumu klanja, kaže jel vi stvarno vjerujete da ima džennet i Subhanallah. Nije to. Pazi, mumin je ime za sadržaj, ne obrnuto. Ne sadržaj za ime. I kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuksir dahik Čuvaj se puno da se smiješ. Jer puno smijeha. Rasulullah je uglavnom smijao se, ali većina njegovog smijanja bio je osmi Sallallahu alaihi Čuvaj se puno smijanja, jer smijanje umrtljuje srce ova komunikacija koju nam Resulullah s.a.v. daje kroz svoj obrazac, pazite, on Hazretija Iš kaže, razgovara o, možda u tom trenutku, ključnom pitanju, oslobođena Meka, kaže, pogledaj Kabu, pogledaj Iša Kabu, da ovaj tvoj narod nije tek primio islam. Ja bi je srušio i napravio bi je da bude onakva kakva je bila u vrijeme Ibrahima Alisa. Ovdje sada, ovo je prva stvar, čuvajte se, čuvajte se toga da vas iko uvijedi da vam neko može biti bolji prijatelj od roditelja. Čuvajte se toga. Čuvajte se toga da te bilo ko posvađa sa bratom ili sestrom. Danas mi Abab jedan dobar, znamo se 20 godina. Od, od, kad smo mali bili zajedno u Mektebi išli. Kaže Allahan, Avze, kaže, znaš kako me Allah počastio. Kaže, mama ima dvije sestre, sve se oko imetka se dogovorili, svi sa svakim dobri. Unio je radost u moje srce da, su muslima, da je jedna muslimanska porodca dogovorila se oko imetka. Mi, bez toga ne može čovjek, Ali to je osnova komunikacija. Evo daj da pričamo, daj da porazgovaram. Nemoj isključivati, nemoj odmah napadati, nemoj odmah imati loše mišljenje, nemoj on je nacrtao, njemu je žena rekla došaptala ovako, on hoće tu. Nemoj, odmah. Predrasuda. I odmah će se sukobiti. Druga stvar koju nas uči ovaj hadis Rasulullah sallallahu i to je vrlo bitno. Sjećate se prošli put, dvije stvari su bile. Rat na vlastitim osobinama, a vrlo bitna je osobina poniznost. Da se čovjek ne diše. Da bude svjestan, svjestan da je Boži rob. Da njemu treba da pred njim treba skroman biti, prema ljudima se tako obhodi. A druga stvar je bila duša. Duša traži hran. Alhamdulillah, nas dragi počasti večeras klanjali džemat i lakšam. Ako Bog da jaciju džemat ili da klanjamo, nemojte. Onaj ko zaspi, Pitao su Hazreti Aliju, koja za tebe Alija najodvažniji čovjek? Najhrabriji. Kaže, onaj ko zaspija nije klanio jaciju. Jaci pogotovo kaže, onaj ko klanja jaci u džematu, njega Allah štiti dok ne osvani. Onaj ko klanja sabah u džematu, Allah ga štiti dokle god ne zanoći. Čuvajte namaz. Druga stvar, prva stvar, poboljša, nemoj misliti, pazite, nemojte, molim vas, braće i sestre, doživljavati život kao trku na kratke spazi. Ja vidim da mnogi mogu dobro istrčati 100 metara. Ali život je trka na kilometre, ljudi. Ti ako odustaneš nakon 500 metara ili 2 kilometra, ti si odustao od trke. Poboljšavanje komunikacije nije to, e dobro, ja sam na halki čuo hadisa kako je Resula razgovarao sa svojom hanumom. E, oca ću ja to ako Bog da radi. I zaključak, jel? Hajde, kaže, formirat ćemo komisiju da vidimo kako ćemo to riješiti. I onda ništa ne bude. Odmah uvedi se, hoću da sjedim da je pitam kako. Hoću da sjedim da ga pitam kako. Hoću da svaki dan uzmem sebi obavež da ću iza jednog namaza, čak ako nisam sa svojom porodicom nazvat svoju porodicu pitati kako se nazvao samo da te čujem glas. komunika, moramo se boriti za srca onih koji su nam blizu. Inače ćemo izgubiti. A kad ga je, pazite, srce, Allaha mi drago, srce kad izgubiš, jedan naprema milion je da ćeš ga povratiti. Jedan naprema milion. Kad se jednom srce dadne, gotovo. Ne možeš ga povratiti. Druga stvar, i njome ću završiti, ona je bitna, ko što je ova komunikacija bitna na individualnom, ova je bitna na, na, na planu jedne zajednice jednog društva. Zar nije najpraće bilo da Resulullah sallallahu alaihi wasallam dođe i kaže srušte kjabu. Ja sam Boži poslanik. Oni su ovo promijenili. Ovo je kako ne treba. I da sruši kjabu i da je sagradi onakva kakva je bila u vrijeme Ibrahima Aleksana. Braćo i sestre, jedan od suštinskih problema muslimana danas je što ne umiju identificirati koje to stvari ne treba dirati. Jer kad i počneš dirati, šta će ti se desiti? Imaćeš problem, potrošćeš ogromnu energiju da promijeniš, a na kraju ćeš vidjeti da ništa nisi napravio. Da je moglo ostati onako kako je bilo. Imaš dvojicu, jedan ne klanja nikako, jedan klanja. I ti svoju energiju upiriš u ovoga ako klanja da promijeni način klanjanja. ovaj drugi nikako ne klanja. Nemojte dozvoliti da energija, Allah dragi nam je dao ograničene živote. Neko živi mjesec dana, neko živi dan, neko se rodi mrta iz utrobe majke zađe mrta neko živi 60-70 godina, ali svako od nas ima ograničen broj dana ograničen broj mjeseci, ograničen broj godina. Mi moramo na najbolji mogući, na, Resulullah nas ovim uči, identificiraj šta je bitno. Nije bitno da se kaba, neka stoji onako kako su je napravili, nek stoji tako. I ona je danas onakva kakvu je Resulullah ostavio. Nije rekao da je dobro što je tako, nego samo ostavio. braće i sestre, promjena u društvu će doći onda kada mi tršno budemo znali šta je to prioritet promijeniti. Ako potrošimo energiju da mijenjamo neke stvari, a onda na kraju vidimo, vidi mi promijenili dobro kodovi, a šta je, ostalo nam 97-98% ljudi da nismo ih dotakli. Jedan velikan, šejh Mohamed Ilija se zvao, na indijskom podkontinentu, studirao u gradu Rasulullah s.a.v. prije nekih dva stoljeća. I kaže, kad je došao u svoj grad, nakon studija u gradu Rasulullah sallam vidio je da su ljudi sve ostali Ne klanjaju švakat, ne klanjaju džume, ne klanjaju ništa. I on se naljutio na svoj narod i pokupi se, vrati se u Medinu. Meni je lijepo biti uz Rasulullaha sallallahu I kako je bio boravio u Medini, usnije Rasulullaha sallallahu alaihi sallam Kaže mu Boži poslanik sallallahu idi u svoje mjesto radi. Idi vrat se tamo. Biće prostor. Bilo deset pa će biti sto. Bilo sto pa će biti deset hiljada. Ne? To je da radi s Kaže, vratio se u svoje mjesto i identificirao koju vrijednost ljudi imaju. Identificirao da kad, nekada kada preseli osoba, on se svi okupaju, abdestije se klanju mu dženazu, ništa drugo ne klanju, ni džumu ne klanju. A dženazu klanju. Kaže on, ovo je pozitivna stvar, ja se moram osloniti na ovo. I kaže šta je uradio i on se spremio prva dženaza, gledao kad je dženaza i prva dženaza, onda dženaza. I kaže, kad su završili, hoće da ga ukopaju, kaže, molim vas ljudi, mogu da samo nešto da kažem. Kaže, dobro, bujrom, reci, znaju ga, šeh da reci bujrom. Kaže, ja hoću samo da vam kažem da vas dragi Allah nagradi najboljom nagradom. Pa kaže, šta je bilo? Pa kaže, da Bog da ako da u džennetu pored poslanika bio. Pa i je hvalio toliko da je njima dosadlo što ih hvali. Pa kaže, pa vi kupate svoje umrle ljude. Pa vi se okupate, pa vi klanjate dženažu. Pa vi ovako, pa sve, i na ono što je pozitivno mogu da nađe kod njih. Pa vi opremite, pa vi odijete porodci, izrazite. Sve što je pozitivno mogu da izvuče iz njih oni, oni se ali ko bašće. Znaš ti neko dođe pa te fali, pa te fali, pa ti dobro, polako, Ne može više, zatrvinio se neko. I kaže, onda, ja hoću da vam jednu stvar kažem sada je to milionski grad u kojem su većina stanovnika hafizi Kur'ana. Ovaj hadis Resulullah nas tome uči. Ako hoćeš da mijenjaš, ako se fokusiraš na loše, onda si izgorio si. I to ćete vidjeti. Kogod se fokusirao, nemoj to raditi. On je izgorio. Fokusiraj se na dobro. Ljudi, reci, vas Allah dragi nagradi. Ali evo, aj, ajde, ajde, ajmo zajedno. Jedan od načina da se ovo pravilno razumije jeste da se čitaju Hadisi Rasulullah sallallahu Kada čitate hadise Rasulullah onda vidite koji je to najbolji metod. Kod svoga djeteta. Nemoj, znate kako kaže, kamen se kamenom izbija. Ne. Loša osobina se kojom? Dobrom osobinom izbija. Ako vidiš kod svoga djeteta, ako vidiš kod njega neku lošu osobinu, nemoj mu, nemoj mu je onaj, ono bold i underline, znaš. Nemoj mu podebljati tu osobinu. I nemoj je podvući, jel? Mi boldiramo se, djetet nekad, ono preleti dijete curca ili dječak, nešto ti slaži. Nemoj, razmisli što, jel ti mora slagati? Možda si ti natirao svoje djete da slaži. A tako? Suštinska stvar. Ako hoćete te promijeni, daj mu lijepu osobinu umjesto loši. Danas proces promjene u ovom društvu nije u tome da mi ljudima govorimo šta sve ne valja. Jer puno ne valja. Ja ću umrijeti. Neću, ja mogu 50 knjiga napisati šta sve ne valja. Pa nam ne valja na nivou džemata, pa nam ne valja na nivou zajednice, pa nam ne valja na ekonomskom planu, pa nam ne valja na poli... Šta sve ne valja? Ne, ne, ja hoću da kažem da kod nas mnoge stvari valjaju. I hajmo ih boldirat. I hajmo ih podvuć. I hajmo rad na tome da budu što prisutni. I da budu prisutni. Jer inače ne možeš promijeniti. Ovdje Hadis Rasulullah, Kaaba je simbol svjetosti Islama čovječ. Rasulullah je ostavio kako je. Nema onda ti bolan dio, ljudi. I sjećate se onog principa, nikada ako držiš do sebe, nemoj ulaziti u fikske rasprave, nemoj. To ćete potopiti. Raspravljaš šta treba, ovako treba, nemoj. Principi, ljubav prema umetu, poštuj lične stvari ljudi, nemoj ulaziti, nemoj vrijeđati na ličnoj osnovi bilo koga. I treća stvar, nemoj ulaziti u fikske rasprave među ljudima. Ove dvije stvari, ja bih vas zamolio, probajte, probajte koliko nam Allah dragi otvori, da u sljedećoj hefti radite na komunikaciji s onim koji su nam najbliži. Otiđi otcu i majci, otiđi onima koji su ti, otiđi brašnom, dru... pa razgovarajte. Nemojte dozvoliti da nam televizija, pogotovo ne utakmice, sad malo malo koja god pita što radi gleda utaknice. Nemojte dozvoliti da bude više sati na sudnjem danu koji si proveo gledajući televiziju nego koji si proveo razgovarajući sa braćim drugom sa svojom djecom. Tu se stvari moraju, sami moramo to mijenjati. I druga stvar, nemoj mijenjati ono što se ne mora promijeniti. Ako to mijenjaš, ti ćeš potrošiti svoj život i šta si napravio? Ništa. Gdje si bio, šta si radio? Ništa. Ja molim gospodara da nas počesti da ove stvari razumijemo, da radimo, da se promijene one stvari koje se moraju promijeniti. Najprije u srcima i, glavama ljudi, da razumiju život, da razumiju da su došli na ovaj svijet, da znaju zašto su došli, da znaju kako bi trebali živjeti i da prije svega znaju da je gospodar Wallahu jed'u ila dari salam. Allah poziva kući mira. Allah poziva. Pa ko smo mi da te pozove? Ko sam ja? Njegov rob sve mi dao, još me on poziva. Ja molim gospodara da ove stvari razumijemo i da nas počasti da razumijemo prioritete. Ako čovjek razumije prioritete, onda može ako Bog da dobro djelo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وفى Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te da nas pomogneš u svakom dobru. Gospodaru naš, otklani, otkloni i udalji od nas svako zlo. Gospodaru naš, počasti nas da čuvamo svoje oči od svakoga hrama. Gospodaru naš, počasti nas da čuvamo svoje ruke od svakoga hrama. Gospodaru naš, počasti nas da tijela svoja hranimo samo onim što je halal. Gospodaru naš, počasti nas da ustrajemo u svakom dobru koje činimo, makoliko ono malo bilo. Gospodaru naš, počasti nas da ostavimo svako zlo, bez obzira ono koliko malo bilo. gospodaro naš, molimo te da očitiš naša srca od lice mjesta, naše jezike odlaži Gospodar naš očisti naše oči od svake vrste prevare i harama. Gospodar naš počast nas da budemo od onih koji radi u službi umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Počast nas da svaki dan pomislimo šta možemo mi učiniti danas za umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodar naš počasti nas da našim rukama naše neprijatelje porazimo. Da našim diplomama naše neprijatelje porazimo. Da našim zaposlenima naše neprijatelje porazimo. Gospodaru pomozi onoga ako pomaže Islam. gospodar, naš onaj ko odmaže Islamu i muslima muslimanima, ti njega onako kako ti najbolje znaš od nas udalje. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru našu dalj nas od džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Oprosti nama, roditeljima našim, obračnim drugovima našim, braći i sestrama i djeci našoj. Počast nas da budemo od onih koji čuvaju svoje porodice i misle na susret s tobom. Sufana, robike rabile, izate, amma, ispuna, slavno, muslim. Alhamdulillah, alamin, al-fatiha.